karadiridimba karadiridimba n'akana kajiwabo medani niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze mwebwe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo y'isanganiro cyane cyane ni mwebwe abakunzi mukunda kino kiganiro karadiridimba giha akaryo abarundi bari mu mahanga kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cy’amavukiro. mu bwinga bw'ivyuma ni Albert Ndwayo afatikanije na Alphonse Kubwimana mutero no musi tuyagaguki uno musi zokurabira hamwe nibiki kumbure biri hano mu gihugu cacu abo bari hanze canke abo basanzwe bakora ibikorwa byabo hanze bokorera ko muntu mbere yo guteza imbere kino kihugu cacu byo no kwita les opportunités canke ama avantage yo bahari ntibibere kumbure na byone ari kumunwa gusa ugasanga abo barundi bari hanze bafise iyo migambi twaravuze kenshi duti nabone imigambi kumbure ntibe ari yo kumunwa gusa ariko bakene nabone kumbura ibiri hano mu gihugu babona bishobora kubafasha bishobora kwerekana yuko koko umuntu ashobora kurangurira imigambi yiwe atekanye ataco yinona aho naho ni byinshi twovuga nk'inyubako rusangi icambere hoho n'amahoro kugira ah, abo barundi bari hanze biyumve koko ko bashobora gukorera ikintu kino gihugu cabo n'igiki n'utuhe turusho na ma oporutinite yotuma nabone bavuga bati reka dukorere mu gihugu cy'amavukiro nibyo ibyo tuzakugaruka ko umutumire byamugoye gato murabona ko n'akanya mm, kasa n'akatwacireho iminota ibiri ariko ari mu nzu tumakira no muri studio n'ibiki naco kibaha novuga nk'igisubizo dorotu kugira koko babone ama opportunité canke uturusho canke ama avantage ko kuye gukorera umugambi hano mu gihugu cacu byo no kwita investisima ko investisima hano mu Burundi byo byo bimeze gute biroroshe bobo ntangorane bahura nazo kumbure twumve nibishobora kuvaho nk'intambamyi gucyo umuntu wese ari hanze y'igihugu yiyumve yuko ariko akorera mu gihugu azoba ariko u Burundi yakorera kandi n'abarundi nivyo rero tuza kugaruka ko muri kino kiganiro umutumire yamaze gushika hano muri studio muvise ko byari byagoranye ariko uh, ko yamaze gushika reka tumuramutse twongera tumuha n'ikaze Celestin Yongabo sangwa ikaze muri karadiridimba no munsi murakoze cyane rwose kumpa kaze muri karadiridimba mhm. uri umwe mu barundi nawe usanzwe urangurira imigambi yawe hano mu gihugu cacu ariko twagiye tuvuga cyane cyane iyo migambi n'ibyo nimba muyikora mweho nibike muronka nk'uburusho twashaka twumve hano mu gihugu cacu ibyo namwe muronka nk'uburusho byotuma n'abandi ejo no hirya hejuru biyumvira gukorera muri kino gihugu cacu mu bisata bitandukanye uhora wamutsa ugenda ugaruka ugenda ugaruka ariko uko Burundi ubuzi byifashe gute mbega ayo ma opportunity cyangwa ubwo burusho buriho byimaze byifashe gute yeah, murakoze cyane gose ko bwa mbere ho ntangwe kwashimira kwa mwantumye mwa kino kiganiro mhm. ya kubijanye n'uburusho bijanye n'ukuntu bijanye no kwiteza imbere kwacu ku barundi dusanzwe turi hanze ah, novuga ko ah, leta y'u Burundi isanzwe ifasha abarundi basanzwe baba hanze ko dusanzwe dukorana n'amambasaderi kugira ngo nimba hari ibyo tuyapfuza ah, kuba twozana mu burundi kugira ngo twiteze imbere icyo cyo dusanzwe dukorana hanyuma leta nayo akarusho ka leta ah, leta isanzwe yiteguye kugira ngo ikorane n'abarundi basanzwe bari hanze leta y'u Burundi ntabwo yigeze ivuga ngo yaruguruye ni kuvuga abantu bose dufate dusanzwe dufite ibyo dukora hanze y'u Burundi kugira ngo tubizane kugira ngo dukore kuko leta yoyo irifuza ko iterambere dusanzwe dukorera hariya cyangwa imigambi dusanzwe dukorera hariya hanze ko twohezana muri kino gihugu cyacu kugira ngo abari mu burundi badafite akazi kugira nabo baronka akazi mm. ariko tugarutse kumbure eh, kuri ibi um, bifatwa nk'uburusho eh, hari nk'ikibazo kumbure aho hambere cyahora kiba mubona ko uno munsi byoroshye koko kwegera haba abagize leta cyangwa abagize eh, intwaro ku rwego rwo hasi gushika hejuru kugira ababorohereze eh, nakubwiye ubwa mbere hoho oh, ko amambasaderi yo mu bihugu bitandukanye ko asanzwe akorana n'abadefate n'abagwizatunga basanzwe bari hanze b'abarundi cyangwa mm-hmm. abasanzwe bikorera utwabo aya ni amahirwe ya mbere twagize ntitwaronse akorana cyane n'abarundi usanga kenshi ari mu minsi mikuru y'abarundi usanga kenshi yicaranye n'abarundi ariko baravugana ku bijyanye n'iterambere ku byo bifuza ko boza gukorera ngaha mu burundi kandi urumva kenshi aratubwira uko imiryango yuguruye niko karusho ka mbere dufise mhm. umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi araherutse kuvuga yuko hariho abagwizatunga ah, boba batashimye kuza gukorera ibintu ngaho ku mugambi bari batanguye kumvo z'uko kimwe mu bisata bigize ubutungane bavuga bati ntiboroherezwa mweho ibisata bimwe bimwe dufasha amahoro ubutungane n'ibi byo mu ntwaro biraboroherereza kugira mwiyumve koko ko mushobora gukorera imigambi hano mu gihugu ya ubwa mbere byari bigoye kugira ngo umuntu yibe yiyumva ko yashobora kuza gukora imigambi hano mu kino gihugu kubera ah, benshi baradutse ubwoba ugiye gukorera imigambi yawe mu gihugu cy'u Burundi oh, ntushobora kugira ntigushika barashobora kukwiba barashobora kugira ntimuga ubu uye kugira ngo ibyo dufate nk'ibidandazwa bya winjije mwa kino gihugu kwinga bishore kugane gushika mu bivanye nuko dufite n'imigenderanire myiza n'aba ambassadeur mm-hmm. ah, dufate nk'ubuze nk'iki kintu urakivuga hakiri kare ukavuga icyo gikorwa uje gukora n'iciki ari cyo ubudandaji mu gukorera kino gihugu mu bisanzwe novuga nta ntamwe byama avyera mhm. ari hose kuko uraza abarundi twagiye duhura n'ibibazo byinshi bijyanye n'intambara kandi urabona muri ibyo bihugu turimo twagiye tuva mu ntara nyinshi umuntu wese usanga afise ukuntu ni kuko yakuze mhm. icyo rero kuvuga ngo imibano yacu dufate twe nko mu gisagara dusanzwe tubamo muri houston muri texas jeno uh, vuga tubanye neza uh, turashigikiranira nimba ari imigambi nimba ari iterambere twifuza kwa twokora turahanahana ibyiyumviro ko dusanzwe dufise n'abagwizatunga bamaze kubaka amabutike mhm. turafise n'urwaruka rumaze kuronka amagereji y'amamodoka badandaza amamodoka urumva iryo ni iterambere tumaze gushika ko cyane rwose kandi bamwe bamwe uh, dufate nk'uwamaze gushika ku iterambere ryo kugira amagereji kandi akongera akadandaza n'amamodoka kandi arongera akanayazana ngaho mu Burundi mm-hmm. yaraje kubaka inunze aho ushobora kudandariza amamodoka ngaho mwaka intoki cy'u Burundi mm. ni ukuvuga mwebwe zijya ngorane twumva ko mbure mu yandi ma eta cyangwa mu bindi bisagara bigize leta z'ubumwe za amerika mwe ntibikunda guhura nabyo ah, ibyo kenshi ah, birashika mwanda twe ntavuga ko tudahura nabyo kubera hari amashyirahamwe yagiye aza Eh, zitwa za BDUSA za Dikobu n'izindi amashyirahamwe menshi cyane usanga mwene nayo niyo usanga ari mu tubazo kanaka ko batumvikanye Mm. mato mato ayo tuvuga ngo turasirikira abarundi eh, niko ntubisigura mhm. hamureka kumbure twumve ihama ibisata mwabonye eh, hano mu gihugu bishobora gukorerwa ko umugambi ukanatera imbere kugira abo bandi nabo bawijukire nk'ibisata ibihe eh, ibisata byinshi dukorera ngo isata cy'ubudandaji icyo ni ikintu cya mbere mhm. ari cyiza kuba tu abarundi bokorera ko hanyuma Eh, n'ibisate byinshi bijyanye n'urukiragendo eh, ni byinshi nuko abantu bakaza bakubaka kugira ngo nabo biteze abagira eh, ntibateze imbere kugira ngo n'urugwaruka rwinga mu Burundi kugira ngo rugire cyo rushitse ruronka kazi yes mm hama ku gwego rw'igihugu ah, harategekanijwe indwi ya diaspora mu ndwi izokurikira mbe nibiki mwafatiye ko nibiki muzofatira ko nibiki mwagiye mwiga muzoshira imbere kugira mu bandanye mworoherwa mu kuza gukorera mu gihugu ah, mu bisanzwe kuri icyo oya ah, ibisanzwe ah, n'itegurwa ry'abarundi basanzwe buba hanze baza hano bakino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi leta niyo itegura ibyo bikogwa mubwo mm-hmm. namwe bwa bwari ibibazo murashikiriza namwe bw'ibibazo twebwe no kuvuga dushikiriza ibibazo mu byo atuba uh, dusanzwe twigishijwe mu migambi leta iba yatweretse mhm. ahantu ibisata kanaka leta yipfuza ko natwe twoshobora kubyane uh, gukorera ko cyane gose niho hantu cyusanga tuko turababaza ibibazo cyane tugakorera kugira ngo natwe tuzane uh, ubwo butunzi bwacu cyane tuze kwitera guteza imbere igihugu cyacu mm. hama imirongo ikaba yuguruye arufise icyo aterera cyane ari ufise ikibazo reka tugaruke hano muri studio eh, celestin eh, kuva muri bibiri na cumi na kane gutyo na gatanu na gatandatu nibyo twarigeze kuba twemererwa ahantu dushobora gukorera dufate nk'igitega ah, mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ah, barigeze kutwemerera ko dushobora kuronka ahantu dushobora gukorera imigambi Ah, muga ah, kuri ibyo kubera ah, indongozi urazi ko umwaka haciye hacamo ikibazo cya covid mhm. mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi baba hanze ntabwo twakoranye ariko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urazi ko twari ngaha mhm. nibuka ko mu bibiri na cumi n'icyenda bari bari batweretse ahantu dushobora kugira gukorera turashobora no kujya kuharaba turashobora kubona ni ukuvuga indongozi zari icyo gihe hari hasigaye ko bashobora kwiga bizogenda gute mm. sinzi ubu aho byaba bigenze ko aho hantu tukihafise kugira ngo tuzohakore ya migambi ari nayo dushobora kuba twozana ngaha ayo makino go tugakorera aho hantu bari batwemereye mm, reka ko muri ico kibazo tuzokiyibaza usanzwe arongoye diaspora kuko uh, nawe ni narumvise ko ari hano mu gihugu tuzofata akanya ariko ko ariho hagishika atararuhuka neza ngira ngo umwanya uraca mugoye ariko harigeze kandi no kuvugwa eh, ikigwati bavuga ko ikigwati cyo mu rumonge ibyo byo biba byahereye ah, icyo kigwati cyo mu rumonge ah, sinzi sinabyibuka neza ariko nacyo ah, amakuru ansumira cyarigeze kuba kivugwa byose urabona ni leta yacu y'uburundi leta nziza leta nkozi leta mvyeyi ifise ukundi ishobora kugana ivyo byose turashobora kubishika ku cyangwa turashobora kuharonka ko byose biri maboko ya leta mm. kandi dusanze ah, nkuko nakubwiye ko uh, ah, ministere ah, isanzwe ikorana n'abarundi basanzwe baba hanze ivyo byose barashobora kugirana ko abo bidufashamo tukaronka ivyo bigwati kugira ngo uh, tuzane ubutunzi bwacu kugira ngo mm. dukorere mu ibyo bibanza mm, aho umuntu ntashobora guca yibaza ati nabo ba diaspora kumbure bashaka nabone amaparasera babaha amaparasera nk'abandi barundi hariho n'abarundi kumbure so bavuga hariho n'abarundi bayakenye ni ukuvuga twebwe ayo maparaseri twayahawe ngo kugira ngo umuntu yitirirwe ngo ni paraseri yiwe niki ni ukuvuga n'aho twahawe ni ukuvuga n'aho twari twemerewe kugira ngo dushobore gukoreraho imigambi hmm. ni ukuvuga umuntu wese yifuza kuronka paraseri urayigura mu gihe utayifise kugira ngo wifuza kubaka kugira ngo wubake mu kibanza mugihe mu gihe wifuza kurangura imigambi yawe leta iriho hariho uburusho kanaka leta itanga nk'ahantu kanaka niba hagurwaho miliyoni nk'ijana na ni ukuvuga muri ari ari hari amapurusantaje usanga bagabanije ko niko ka karusho turonka mhm. eh, bagetse ko wari ku murongo oya tubandanije na kino kiganiro eh, akenshi usanga eh, abarundi bavuye hanze eh, bagira amadidani mbega uno munsi aho umuntu yokorera kuva umugambi wiwe umeze neza hagati mu gihugu canke n'i bujumbura hoba hari aho ubona wowe nk'umurundi uba hanze horohera hokorohera abarundi hogumira abarundi ah, mu bisanzwe ah, murazi ko ah, leta yacu ah, hariho umugambi wo kuvuga ngo twese dukorere aho dusanzwe tuvuka mhm. abantu benshi bifuza gukorera imigambi yabo mu isanzwe ibijumbura ko bibuza koraho bashobora kuba uvuga hari ahantu bashobora kuronka ni kuvuga wifuza gukora umugambi wawe nimba avuka mu ntara za dufate za cyankuzo za ruyigi za rutana ni ukuvuga akorere mu izo ntara ziwe imigambi yiwe ayitware muri iyo ntara yiwe kuko bizogira akarusho ku banyagihugu ah, babaha aho hantu muri iyo ntara kuko mm. bazotuma baronka akazi utegereza kuba uri hafi yacu kugira ngo ukwirikirane ibyo bikorwa ukuntu biko biragenda kiretse dufate nk'umugambi wawe uri kurakora muga akaba ari nk'ishyirahamwe kanaka biragoye kugira ngo urirongose benshi bace bavuga bati uburyo bwabo kuko babucisha muri ayo mashyirahamwe mato mato bafatikanya n'imvukira baca bibwa ni ukuvuga leta yaruguruye ah, ni ukuvuga leta yaruguruye imiryango ku barundi bose bari hanze umurundi wese yipfuza kuba yogira icyo azanye mu gihugu ciwe ni ukuvuga imiryango iruguruye mm-hmm. kugira ngo ah, azane icyo kintu ciwe atiriwe araca mu uh, mashyirahamwe kanaka ahubwo uh, ni kuvuga hariho banki nkuru y'igihugu ushobora kwegera abarongoye inzego z'igihugu kugira ngo bakwereke aho ushobora guca kugira ngo ubwo buryo bwa ushobora gushika mu gihugu mm-hmm. ikiganiro rero ni karadiridimba na kana kaji wabo mwumvise ko turiko tugaruka ku turusho turi hano mu gihugu twotuma ejo na hirya ejo eh, n'abamaze kubikora abarundi batari bake baba hanze y'igihugu baba mu mahanga kugira baze gukorera muri kino gihugu eh, ibijyanye eh, n'ibyoteza imbere igihugu canke abanyagihugu muri rusange bumvise umutumire turi kumwe ni Celestin Niyongabo asanzwe uh, ari umurundi aba mu mahanga muri leta z'umwe za Amerika akaba asanzwe aza hano mu Burundi uh, umwaka ku mwaka ku mwaka ku mwaka ah, amakumbure n'icyagiye kiba nabi eh, cyokosobwa kusobwa gute mu bisanzwe aha ko navuga ah, hari eh, kandi umwaka si muto iyo umwaka ni munini cyane rwose yarazi twama dukora twama twitabira ino nama ya diaspora buri mwaka mu kwindwi ni ubu mwaka urakwiye amasanzwe nk'abasanzwe bakora ibikorwa cyangwa dusanzwe dukora ibikorwa ngaha hari akarusho kanaka akiyongeye kanini twaronse kwa leta yiyumva ko natwe dusanzwe tuba hanze ko tushobora kuzana ibyo dusanzwe dukorera hanze kugira ngo tubikorere muri kino gihugu mm. nta yo Oh, nkanje ku ruhande rwa eh, ku bwanjye navuga kubera twese dusanze dufise eh, ibyo dukora bitandukanye nko ku ruhande rwanjye navuga ko atantamba n'imwe ah, ndahura nayo mugabo uratse birashobora gushika ko hari abandi usanga bafite intambamyi kanaka mu byo basanzwe akora mu bikorwa byabo kanaka hama muri uwo mwaka uheze ntihenze gato nimba atari ubu umukuru w'igihugu cyacu yaragendeka akarere arabaha n'ikiganiro abanyagihugu umurundi akuye akaguru ah, agiye hanze agiye kwiga yaca yigumira hiyo oye ibikorwa byakabandaniza hiyo ni ukuvuga yatubwiye yuko tutogenda ngo duhere iyo twagiye ahubwo twogira ntitwoza tukaza guteza igihugu cyacu imbere icyo ni kintu twishimiye cyane nkatwe nk'abarundi baba muri amerika n'amahirwe ya mbere twatugiriwe kubona umukuru w'igihugu yicarana n'abarundi basanzwe baba hanze muri Amerika ko novuga ni ikintu cyabaye nk'icya mbere mu myaka nka 15 yari iheze mhm. hari icyo vyunguye none byarunguye eh, ikintu kinini cyane gose muzobibona kuko nkuno ah, mwaka haje abarundi benshi benshi bavuye muri Amerika ah, bivanye nuko hari ibiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuganye n'abarundi ah, basanzwe baba muri Amerika yicarana n'abarundi basanzwe baba muri amerika akaganira nabo akababwira ko boza kurangura imigambi yabo ngaha hano kino gihugu kandi atembera mu mareta atandukanye ni ukuvuga icyo kiraduha icyizere kininiya y'uko hari kanaka ah, nk'abarundi basanzwe baba muri amerika tumaze kuronka cyane binatuma y'uko hari na n'abantu benshi imigambi yabo batifuza kuba boyizana wa kino gihugu ubuye ubuye ni kuvuga bugurutse kuba boshobora kuzana ki imigambi yabo mwa kino gihugu cyacu mhm. mm. eh, reka rero mu kanya atawuri ku murongo duce dutanga akajambo ka nyuma hama turangize kino kiganiro cyacu ego celestin turangiza kino kiganiro cyane cyane dufatiye kuri ibi byo kuza gukorera imigambi hano mu gihugu cyacu e, ni igiki nk'akajambo ka nyuma mubwira ubwa mbere abarundi muri rusange amakumbure e, n'abajejwe intwaro hano mu gihugu akajambo ka nyuma nubwira abarundi basanzwe bahanze ni uko bozana imigambi yabo kugira ngo bayikorere hano mwakino gihugu ko leta yacu Eh, yaratanze um, yaruguruye imiryango kugira ngo abarundi ah, basanzwe bari hanze kugira ngo baze gukorera imigambi yabo hano mu kino gihugu nkuko nabikubwiye ko na nitabiye zino inama y'abarundi basanzwe baba hanze yitwa la diaspora burundaise so ni ukuvuga byinshi leta bakaza bakatwereka ko ukuntu twashobora gukora imigambi yacu hano mu kino gihugu n'ukuntu twashobora gukorana n'abandi abagwiza tunga basanzwe hano mu kino gihugu ni ukuvuga cyo baratanze imiryango ni ukuvuga ikintu nacyo ah, ntusaba ku bijyanye na leta yacu ah, nuko mugabo ugabuka usanga umuntu agitanze ko oh, taxi nini cyane rwose nako icyo cyo dufasha cyane rwose hmm. hari ikindi cyahora kivugwa cyo gushikana amafaranga ino urabona ko za wesiteri uniyoni tutagikora hmm. eh, cyo byo bibateye eh, canka amahera yanyu barashika neza agakora imigambi atakibazo e, eh, mu amahera yoyo oh, kubera leta ntabwiza gukora mu fuko wawe mu gihe eh, kuko iyo uyarengeje barakugarira mm-hmm. ntubigisubira kurungika amahera uciye kuri wese ni iniyoni muga hari imihora myinshi abantu bagiye bagira ne ugasanga turarungitse amahera kubafasha imiryango bagashobora gushika mm-hmm. reka rero tubashimire mwakoze kwitaba ubutumire bwacu kuri uno munsi murakoze cyane rwose kuba mwadutumiye